Y digo esto, digo esto porque cuando se acercan las elecciones, unas elecciones, suele haber ejercicios de transformismo de partidos o coaliciones que son una cosa pero quieren parecer otra para ver si así engañan a algún incauto y le arramplan el voto. Que meten en el armario el palestino, el forro polar, el flequillo cortado a motosierra, para ponerse chaquetas de diseño, camisetas de marca y cara de no haber roto nunca un plato. Ojo en política con los transformistas y las transformistas. Por dentro siguen siendo los mismos de siempre. Son los de la mani, aunque se vistan de Armani. Son los de la mani, aunque se vistan de Armani. Así que tengamos memoria, tengamos memoria, que no nos la den con queso. Ohtura galdu dugu hau egiteko. Ah. Baina pixka trampa da, eh? Daukazuna pixka trampa da. Da koka. <laughs> Oh, gainea drogak! Baina ze de botre. Irrati libre bada, baina ezin da. Berez, ezin da guai da horrela. Berez, ertzioken idearioan gaude drogaren kontra doez. Berez ez, ez. Ez. Ah, vale, vale. Ez, ez. Balaz, balaz, balaz, Ez, ez, ez. Eh, ez dioken manifest, manifestuan. Eta zer zer izan du... Zer izan ez etortzeko? Keko! Keko! Hori da keko! Eh, zein da hori? Eh, keko Keko, keko, ez da etorri. Keko jones. Eh, entzuten ari zaretena ez da keko. Da. da kekoren ordezkoa. Tximu edo <laughs> sator, nola da? Tximu edo sator. Tximu edo baio. Tximu, tximu. Tximu baio. Ah, eta bestea baio. Tximu baio. Abai. Ez bino. Josu, ah, Josu ez da egite torriko denikan, eh? A ver, aldatu dugu gazte milenial bat jubilatu baten gatik. Oi, Ze aldaketa... Bueno, jubilatu da ez, pensionista. Itzegi, itzegi mikrofonera, mesedez, pensionista, gero existo, no? Piencho, gero existo. Ver, chimbu, chimbu, chimbu. I, irudikatu mikrofono hori dela nire hau, ah. beraz gerturatu. Ahí. Qué nivel. <laughs> Ongetorriak. <laughs> Ongetorriak, laguno, bila bete ondoren, hemen gaude, ertziok <laughs> irratxa joan, zintzilik irratian, gure horretako irrati libretikan. Juntatu geha, baina ez denok. Entre moduan, ja, itzegin dugu agian urrengo urtean, karo. Eh, nola da. Aupakon que esaten zuen moduan, keko eta biok sartu geha en el inframundo laboral. Eta ah, orain badakigu bai. zer den hau, eta orduan ja batzutan ez gea iristen, irratxioa egitera gure laguna kafra, ah, bai, batzutan jute zarlen nago lanagatik, baina gu sartu gara gaur egunen el inframundo laboral, eta duan, hitz egin dugu jagian urrengo urtean, aratu bar degula, iratxailoaren ordua, eguna edo beste metodo bat. Edo lan hautzi, betirako, edo euskalo. Eta pensionista bihurtu. Ejo, eh, ba, egon nuke, eh? Zuera diñarekin? RGI-a. Osa, rgi ez nola da, el salario, ez nola da, ah, la renta, ez. Nahi zutela batzuk El salario mínimo vital. SM... SMI. Sí. Bueno, interprofesional. Edo. <laughs> bueno, bueno, beste sigla, beste sigla, baita ere gaurko saioan beste sigla batzu dazkagu. HT, eh, TAF. Ahí da, hor da, eh, gaurko gaurko irratxa joan, eh, olako gai potoloa, hain zaharra, eh, eh hogeita mar urte bete dituena, bezain eh, jasan ezina. Jasan gaitza. Baina hasi baino lehen, txiste gorena. Oye, Barcato, ¿por dónde anda el tren? ¿Por dónde anda el tren? ¿Por dónde anda el tren? Vaya. En el andén, por la vía. Cállate, tonto, que ya lo sabía. Ay, por favor. Un chiste típico, ah. Ay, anden, anden. por ahí pechaste en una cela por el andén. Andén o anden. ¿Por dónde Caballo ¿Por dónde anda el tren? Por el andén. Por Andoain. Bueno, andena an merke merke dago, andu hain. Andena merken. Andena merken. Andena merken. Nondako go gar... presiona, andena merken. Oso... Alemania. Oso, oso bizkorra... Igo sin zaitu Bueno... Zaitu uste. Gure eh, laguna ez daki pentsatu duen bere goitizena. Eh, sintonia txuta denaiko potente. Zaki txuta denaiko potente. Oia. Gure laguna pentsatu, pentsatu duzu zure goitizena, zure izen eh, klabea edo oraindik ez. Ai, chimu. Eh, ah, azkenan Chimino de Chimu. Ba, Chimu, Chimu, Chimu. Chimu. Vale, vale, vale, vale. Bueno, ba, Chimu etorri zaigu gero mm, gaur aukeratu egun gaiaz eh, aritzeko. Baina, a ber, leno, Azteko, beti egiten dugu gure solasalditxoa, gure harrera eta gure aurkezpentsoa. Galdera batekin azten dugu irratxa zer egin dezu azkeneko hilabetean? Hori da. Baina, orain galdera, izan marko Zer egin dezu azkeneko bi, bi. Ah, <laughs> Oso azkarra ikusten zaitu, zebolleta. Ba, jo, utzi, utzi den metxeroa beste gelan. Ez hasi erretzen orain, ze bestela gero... E, ez ez daka da da tximurik, eh? Ez daka tximurik. Ez daka tximurik. Edo zu dakazu tximua. Erretzeko tximua. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues bai lagunok, bila bete pasa dira, eta gainera gaur, pues, eh, gure keko, eh, pues ba, gaindituta dago edo lanaz lepo edo virus ez lepo ez dakit ez digu zehaztu ez zer, eh, zer dauka no, lepo gaur egon da goizeko zazpitan bilbon zeon osea imaginatu mm. osea que atibitate da bil ez bai Bai, bai, dago. Ze dago, atxeteren aldea, hola, iristeko lehenago Bilbora? Junda atrinean. <laughs> Bilbora. Bialik uiot, mezu bat gu entzuteko. Hombre, topoz juten bada, bintzat, topo eusko trena, molatoko balukete, benetan unbo, pues agian, no, ja egina zego la baina ez. Topoa Bilbora dia iru ordu. Lasa egon, ze abia durandiko trenean, e, baliteke, emendik, ogoitamar urtetara, agian, ja, eh, erabiltzen astea, jubilatzeko dagoenean zuk ikusi dezu regreso al futuro? Bai. Karo, aldegu hartu el DeLorean, jun al futuro, jun bilbora, eta gero bueltatu. Ez aldegu egin eh, bueno. bidaian denbora bat. Ni ai, sintonia utzi detikota. Bai, bai, bai. Bai, bai, ba, egin dezakegu, agian, bidai, olako bidai bat, bueno, porque hogeita urtetan, no, abia duro antiko trenaren proiektu destruktibo honetan, ez dakit, ba, agian, hogeita urte urtean zera, bultatu ba, agina, eta, ez dakit, aldatuko bagenuke eh ze aurre politikoren bat edo ez lobbyren bat joia ez Oite, eh? oita marrute atzera voltatzea suposatzen du ni adibidez ez nintzateke existituko Ai, egia da, <clears throat> egia da Zigoto bat, edo Zago zinateke Edo, ez du, ezer No estaba ni en proyecto, se dice Beitu, eh? Urte asko dira, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Hemen Euskal Herrian ematen diren, eman izan diren eta jarraitzen die ematen e, borrokak, e, luzapen ikaragarriarekin. Eta bai. bestea beste, bueno, presoarena, duaik ez. Uh mhm. -huh. Eta, eta ez, Euskaraena. Bai, eta abiado, abiado trenaren kontrako borroka ere bai. Osa, e, baude, baude, zea, gaitzak bezela, e, zenbait borrokak solitxarrez denboran mantantzen direla germenak bai, bai, ez dakite e, e agortu ezinak edo buka ezinak edo edo soluzinatu ezinik e, diren e, borroka, borroka frente dira azken finean borroka frente dira Euskararen normalizazioarena borroka frente bada e, abia dundiko trenaren borro, e, kontrako borroka ematen du e, e, inpaz momentu batian gabiltzala, e, eta bino, alare, mantentzen, oza, guretzako, e, abia hundiko trenaren kontrako mugimendurako, orain bertan gaude, inpaz batean, jake, e, hemengo abanguardia, HTaren alde, hemengo abanguardia, Estado Españolian e, zea, da, PNV da orkullu, eh? soe, eta e, bai, bai, e bai edo bai, ari bai edo bai, ari aurrera jarraitu nahi dik, ez? kontuarekin, bueno, kontu asko gondira... Preso haina, eh, en fin... Eh. Pero, gutxi, e, horeretan, e, itzali bat egon zan, berrogei urte, antimilien e, borrokaren adibidez ere, bai, oso luze. Nik uste gazteok dakagula, o sea, nik uste kontuan egon dela pixkat... eh, e, bela, belaunaldi arrakala, zergatik gazteok jadakagulako mm. barneratuta proiektua adibidez, Nafarroan, hautezko, aurreko hauteuskundetan, zenean, el gobierno del cambio dena, EH Bildu sartu zen gobernura, eta onartu zuten HTaren tramo bat, gobernuan sartzagatik, nik uste jadagola barneratuta. Eta Madrilgo zea, presupuestoak ere, bai? Hainbat, belaunalditan, Ez, bai, ikustet, bai, gure garaia ez dagoela ja atxateren aurkako borroka horretan edo ez da jabe, ya da kegolago como natuta que se va a hacer, ¿eh? Como Bueno, eh mm. bueno, eh, eh, nik, bai, eh, ados nago atirasten edo esaten duzunarekin, baina tira, eh, eh adibidez eh, 2022an eh, hemen eh, oarso aldean Hemos sido ambas movilizaciones, bai, hemen dikan jarraitu genitun. Bai, eh, bueno, es, eh, es movilizazioak, bai, zeketa eh, administrazioetara... Udaletxetara iritsi izan kontu. Horixe, bai. eh, eta iritsi ginen, eta eta zenbete emozioak aurkestu genitxun bai astigarrako udalan, bai eh, lezon, e, eta horretan e, e, aurkeztu genitxun eta eta lezon... Eta badak iguzik gertatu zen, kontatu bai. Bai, bai, bai, bueno, e, desjabetzarekin esaten duzu, ez da? Bai. E, hor desjabetzarekin sortatu ziren bai lezon eta bai hemen herrian horretan, eh, bino tira. No, e, dute... Alkatea zan agertu adibidez, sinatea... Bai, bino, bueno, bino esan edo dizute, bai hasti garragan eh, eta horretan, e, eh, Podemos eta Euskal Herria Bilduren esker, guk orkesturiko mozilloak onartu, onartu, onartuak atea ziren, ez da? Eta lezon ordea, Beita. ez? E, eta bai, bino, kontrasana dira, bino, olako horik gertatzen dira, bai? Eta guk oantxo hortan, zea, e, e, zea, biriatun publikoarekiko e, zea, atxikimendurako zabalduo izan dugun e, kampainatxoa e, e, e, Euskal Herria Bilduk e, Euskal Herria Bilduk e, bat egiten du e, en fin, e, eta, eta barruan dauden alderdi politikoak alternatiba eta pesatzen dut ea ere bai eta sortu ez da Dio, tira, e, Euskal Herria bildu bezala, e, bat egiten du, e, eta arnai ere, bai, eta, en fin, zenbait erakunde, zenbait erakundeak, e, eta, bai, e, Euskal Duna elkartea lau izetara, e, bai, en fin. en fin, atxegimintu oso anitzak izan ditugu, eta zenbait ez ditugu lortu, ba, ba, bueno, e, bos, momentu berezi batean ibili beharra izan dugulako, bineo, oso jarraitzen dugu atxegimintuak e, lortu nahirik, eh? Mm -hmm. Ondo, ondo, ondo. Bueno, sin tiene que ir za, bai. Ah, bai, egilla, barkatu, barkatu, barkatu. Oarso música le bai. Baita, baita, egilla, egilla. Ba, barkatu da ba, berriko eragile batzuk. Bai, bai, egilla, egilla. Ba, bueno, ba horren alde, eh, bueno, <clears throat> posicionatu direnak. Bai, iruditzen bat zaizu zeueta ez dugu itzegin zuz egin dezu azken bilabete hauetan o <laughs> Resoplino. Eh. <laughs> Prekarietate laboralean sartzea. Zerbait nabarmena, horrela Herrian zer gertatu da? Ondartzan ibili zara. Ah, eh? taupada fest, jo. Taupada fest, hori zan barlun. Taupada bai. fest. Zambon, taupada fest, ospatu bai, genuen. satanikoa baino lehen izan zana. Bai, bai oso ongi atea zen taupada bai, festa. fest. Bai, eh? ze giro. Zezan, zortzigarren edizioa? Zazpigarren hau, ez banago. Pero pandemia eh, garaitik irude… irude... garrena izan barko zana eta... Zazpigarren agian. Gero, gero behiratuko dugu. Gure... Gure... Topada festa era egon nintzen, neumonia bat hartu nun... Ah, ah, ah pentsatzen neumonia talea jotzuela. Ah, <laughs> ez un desagutzen. No, izateko eh, vomito, cirrosis, eskorbuto, pues neumonia... Leura... Talde, talde bat entzako izena, izan daiteke. Ah, pues, oie, bai, eh? eh? Neumonia. Katarrosis eta neumonia. Katarrosis. <laughs> Horretarako, horretarako nire eskarreko lagun hau oso... oso kreatibo da. <laughs> E, nahi bat ezute gero bere telefonoa zabalduko dugu eta nahi bat ezute talde baten izena jarri deitu kafra. <laughs> Tarifa honak. Hoi da, hoi da. Bueno, ba, ba hori, gero bestela aipatzen dugu, eh? karezketa bukaeran pixka zemun juntzan, eta opada fest, baina bai. irutzen bat zaizue ez diogu egingo asko itxoiteko, ez, berari. Ba, jarriko dut partotxo bat, abiadora txikiko bidegorria, eta abestitxo bat, eta ja sartuko dugu. Hori da, bai, e, esan behar dut, eh, entzuko dugun gero abesti txo da kuña bat, bere garaian, buh, zola, amabi urte agian pasadia, ja, egin nuena bere garaian, musikerria disketxe, herri disketxeko kidea izan da, ba, erabaki genuen egitea e, urte batean, kanpaina bat eta apoio bat, bueno, hortatik aurreare, bai, abiadur handiko trenaren kontrako borrokan ba hor murgiltzeko, ba musika ikuspuntotik an aportazio txo bat, kontzer, hainbat kontzertu antolatuz eta hola. Eta e, abiatu gero disko hau, abia trenaren e, nola da du izan burua, e, zeboieta, abiadura diko trenaren... HT, HT, eta beste proiektu txik... HT eta beste proiektu txikitzaileak txuntxitu. Gelditu. Gelditu, Vale, pues hor lehenengo bestia, da kuña antzeko bat, gure irratikide batek, hemen, horretako konzentrazio batean, atxeteren kontra, grabatutako hainbat audioekin, hainbat pertsonei, osatu nuen kuña bat, errimno batekin eta e, pertsona bien e, hautsekin. Asko, ezagutuko ikutu ikutu, seguraski, hautsez. Seguramente. Orduan, ba... Ba, guazen orain intro hauekin, eta ja sartzen gara gure kerrizketa ekin. Iopa! Yo creo que es un proyecto grande, monstruoso, que no tiene nada que ver con las necesidades de, de esta sociedad, ni concretamente la sociedad vasca. Azkarrago eroago eta eta gutxi batzuen mesoederako eta asko batzuen izardirako. Y rápido parece eh, eh. ser. Pero dónde no está muy claro. Herritarrek ez parte hartu horren eh, eztabaidan porque ese tren no es, necesario. Después del el protocolo parece ser que ya comienza el proyecto del tren de alta velocidad en Euskal Herria. Estamos aquí plantados frente al ayuntamiento. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues salir a la calle, salir a la calle, salir a la calle. Va a Ikus puntutik jatzea izkibute, zute erakusten benetan dauden arazo guztiak, hor dirutza, kriston dirutza gaztatuko dute, gautza gehiagoetan edo behar handiagoa dauden sektoretan gaztatu daitekena. Proiektien posta atu badela. Iaiudaz, horretu a esta sociedad consumista, pues bueno, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, que son mentiras, que son mentiras, mentiras, a miles. La solución, reflexionar, Salir a la calle, salir a la calle, salir a la calle. Uno aguantanes dakit bistakoa izan la pastelano labanatu duten, e, e, gobernuak pues hay mucha gente que tiene más bien poca idea o que no se quiere enterar, ¿no? Es es un proyecto destructor, destructor y hay muchos intereses por medio, ¿no? Sobre todo de ciertos partidos políticos que están ahora gobernando. Proyecto en Tubadela. Para viajar eh, cuatro, empresarios a Madrid y lo demás eh, a poner eh, el dinero, ¿no? Por nuestra cuenta. Vasos, zelaiz, baserriz eta mentiz, osatutako lurrak desagertuko dira betiko, batzuna ediguten merkantzien kontu guzti hori, gezurra eta iruzurra, gezurra gezurra engainean, eta gero esango digute atzoratuak geratuko gela, eta gueldenako ere lemoizko proiektuak inolako aitzak italianoak ezagutu genitun. Ir invadiendo otras zonas rurales, eh, la, el terreno a los baserritarras y poniendo pues, en vilo su futuro. gogoagoz. Reflexionar. Karaten iraunkorraren motorropean zuritzeko lotxarik ez dute. La eh? hipocresia esta sozia, que esto está resolviendo eh, grandes distancias, pero lo que es la vida cotidiana. Movilizarnos y frenar esta salvajada. Ba, usta maiegu, nahi dute nengo dute. Egurra bat emaiegu, ba, segurazke batza gota berko dute. HT delito, imposaretarik ez, imposaretarik ez, imposaretarik ez, imposaretarik ez, imposaretarik ez, imposaretarik Eusko Jaurlatxirlak aurkezten du Abiadura Trena! No, no tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos. Mentira, <coughs> ba, orduan, Eusko Jarlatxirlak aurkezten du Abiadura Errotonda! Tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no, no hay unión con el tramo vizcaíno. <clears throat> ordune, e, eh, eusko jornatxirrak aurkezten du, abiadura ertaineko errotonda. Eh, las, las vías no están puestas... <clears throat> Tira, ordune, eh, eusko jarlatxirlak aurkezten du, abiadura chiquico, mm, trena? Los trenes no funcionan por ahí. Vaya, andoni e, eh, eh, orduan e, eh, zer e, eusko jarratxirlak aurkezten du una ruta de bicicletas, no? una carretera de bicicletas Ajá, orduan eusko jarratxirlak aurkezten du abiadura chiquico, videgorria. y que, y que ahora es pues poco menos que un, un bidegorri cuándo vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y tanto dinero. ¡Balaster! ¡Zuekin! dura chiquico! ¡Videgorria! Pero la solución se acordó en el año 2012, acumulamos un retraso considerable. <coughs> Tira, eh, Laster, Laster, eh, bueno, eh, ¿qué, es? Es una fecha razonable, estaríamos hablando 2016, ¿eh? es una fecha razonable. Tiraba, ¡Vivilla! Tamás y eh, si luego es de 2019 o es 2020... <coughs> Eh, tira, tira, eh, pero eh, tu está arancha. Está poniendo en duda que vaya a llegar en el año 2023. No va a ser fácil que sea 2023. La infraestructura en lo que es la red troncal esté finalizada a finales del 26, principios del 27 como significado ya lleva un retraso considerable y tenemos, nos tememos también y tenemos miedo a que efectivamente se retrase aún más. Esto, es un auténtico desastre, ha sido lo del tren, ¿no? dezakezun tren elektrikoa. Hamabi metro luzera duten trenbide berriekin, etxe osoa hankaz gora jarri alizango duzu. Mikeltxo, baina baina zer da hau? Kendu tren hau pasillo erditik, eta zeinek zulatu du komuneko pareta? Impacto ekologiko gutxien zuen, igaro bidea topatu sartzen badira, deitu Playmobilen berroziei. Beraien beltzen furgoiaz eta guzti! Bai, bai ez du bai, bai, beste bat eman, hori da, hori da, gogor, gogor, eta berriz! Ertiak! Ertiak! Ertiak! Ya vete el elkarriketa. Gotziotarrok, zientzilik kautak. Horain ja bai, ja sartzen geha elkarrizketa talean. Oina, parto, abesti, denetarik eduki dugu, atxeteren inguruan. Hori da, eta aurkeztuko jizuegu berriz. Elkarrizketako kidea. Gure, tximu, kaixo tximu. Aba, aba. Aba, katu, tximinu. Tximo, tximo, tximo. Tximo, tximo, tximo. Tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, tximo, Ba, hori, tximo da, oarzoaleko, bueno, HTN aurkako plataformako kidea, edo asamblako kidea, edo. Bai. No, nola, ja, nola jotzen duzu zure burua. Nola Bueno, eh, beste dira, esaten duzutena, esaten duzutenen izenak guk, guk ez dago izenik, eh, guk gara opositoreak, eh, hemen oarzoan, oarzoan antolaturik gauden herri plataforma bat gara, eta opositorea gara. Aba bilalondik kontrenaren kontrako opositoreak. La oposizion! <laughs> bueno, ba... Oita mar esan dugu. Ja, borrokan, eh, hasieran epatzen zuten, ba, oso denbora motz batean, 2000, lehen entzun dugun eh, kunian, ez? Ba, 2000 maikerako, 2000 sortzirako,